14 արկ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Բացի վերոնշյալից իրազեկում ենք, որ համաձայն կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության ադրբեջանական կողմին հնարավորություն կտրվի շփման գծում շարունակելու իրականացնել դիակների որոնման աշխատանքներ։ ԼՂՀ ռազմագերիների պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող Պետական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանի խոսքով Արցախը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով դիագներ է փոխանցել։ Դրանք ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով զոհված ադրբեջանցի ադրբեջանցիների դիակներն են։ Չնայած դրանց հանձնմանը, ագրեսիայի մասնակիցների նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում քրեական գործեր են հարուցված։ Վիկտոր Քոչարյանը հերքեց ադրբեջանական լրատվամիջոցների այն հաղորդումները, թե փոխանակման ժամանակ հայկական դիրքերից կրակոցներ են հնչել։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացներով, ովքեր ինձ հետ եղել են առաջնային գծում եւ մասնակցել փոխանակմանը, իրանք էլ պնդում էին, որ այդ կրակոցները ադրբեջանական կողմից էի եւ մենք էլ էինք ականատես, որ այդ կրակոցները հնչում էին ադրբեջանական կողմից։ Եվ մենք միջամտեցինք այդ հարցում եւ փոխանցեցին ադրբեջանական կողմին, դրանից հետո կրակը դադարեցվեց։ դա ԼՂՀ ռազմագերիների պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովը համաձայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունը Բաշքարվեն բնակավայրի մոտակայքում իրականացրել է դիակների փոխանակում ապրիլի 2-ից 5-ը ընկած ժամանակահատվածում մեր անհայտ կորածների թիվը 19-ներ 18-ը վերադարձրինք մեկի ճակատագիրը դեռ անհայտ է Գարմիր Խաչիմիրազգային գազམ་ակերպության հետ աշխատանքներ ենք տանում բարձելու զինվորականի ճակատագիրը։ Մինչև հիմա վերադարձվածները ճանաչվել են հարազատների կողմից, հայ զինվորների դիակները, համապատասխան մասնագետները ճշտելուց հետո արդեն կտեղափոխվեն իրենց բնակավայրեր։ Հայկական կողմը նախորդին ադրբեջանական կողմին է փոխանցել 13 դիակ։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Զենոր Հասարակյանը։ Մենք փոխանցել ենք մեր թիկունքում մնացած ադրբեջանցի զինծառայողների մարմինները։ Սա չի նշանակում, որ հակառակորդի դիակները 13-ն են եղել։ Մենք նաև հնարավորություն ենք ստեղծել, որ այս 3 օրերի ընթացքում մեր դիրքերի դիմաց ընկած դիակները եւս հավաքեն, որոնք տասնյակների են հասնում, ասել է Զենոր Հասարակյանը Սարաքյանը։ Չնայած Ադրբեջանը հասարակությունից թաքցնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ ապրիլյան երրորդյա ռազմական ագրեսիայի հետևանքով կորցրած զինծառայողների պաշտոնական թիվը, Խազար ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտը սոցիալական ցանցերում իր կատարած հետազոտությունների հիման վրա հայտնել է, որ ապրիլի 1-ից 6-ին առաջնագծում տեղի ունեցած բախումներում Ադրբեջանի զինված ուժերը կորցրել են 93 զինծառայող։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է սոցինտերնի փոխատենապետ Հոյդա բյուրոյի նախկին անդամ Մարիոն Ալբանդյանին։ Հանդիպանը, որին մասնակցում էր Հոյդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը, քննարկվել են վերջերս Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծված լայնածավալ գործողությունների հետ կապված մի շարք հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության մասին միջազգային տարբեր հարթակներում ճշմարտացած արտարցի տեղեկատվության ներկայացումը, ընդգծելով, որ այն մեծապես կնպաստի հետագայում նման գործողությունների կանխարգելմանն ու դատապարտմանը։ Նախագահը բարձր է գնահատել այս պատասխանատու ժամանակահատվածում Սփյուռքի կողմից Արցախին ցուցաբերած բազմակողմանի աջակցությունը, արժևորելով այն քաղաքական եւ հոգեբանական տեսանկյուններից։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ չփազրություն Մարիոն Ալբանդյանը մասնավորապես ասաց. Սոցինտերնը անցյալ շաբաթ հայդարարությամբ լույս եղավ թադավարտելով ստեղծված իրավիճակի ռազմաշունչ քաղաքականության հետևողական հարցակումները, որտեղի ունեցան ժամանակի ընթացքին, ռազմաշունչ այդ հայդարարություններով իբրև հետևանք ստեղծված մտնոլորտը հանգեցավ Ադրբեջանի ագրեսիային։ Սոցինտերնը գոչ կուղե, որ ամիջավես վերադառնա Ադրբեջանը բանակցային գործընթացին Միսկ խումբի պատասխանատվությամբ քանի որ Ադրբեջանը ինքը ընդունած է Մինսկի լիազորությունները։ Նաև գոչկուղ է սոցինտերնը, որ Մինսկի բանակցային գործընթացը ընթանա միջազգային օրենքի համաձայն։ Ասիկա մեկ կարևոր հայտարարություն է, քանի որ սոցինտերնը իր շուրջ ամփոփ է ավելի քան 120 երկիրներու անդամ գուսակցություններ, որոնք կսպասեն, որ Ադրբեջանի ագրեսիան վերջապես դադարդվի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Մոսես Ակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի հետ հարցազրույցում անդրադառնալով ադրբեջանական լրատվամիջոցների լուրերին, թե իբրև Մոսես Ակոբյանը ցաներ վիրավոր է, ասել է. Ինչպես տեսնում եք, ես ողջ ու առողջ եմ, իսկ այսօրվա երիտասարդներն էլ ապացուցեցին, որ իրենք այն տղաների զավակներն են, ովքեր 1994 թվականին հաղթանակ են կեր կերտել, ասել է նա։ Մոսես Հակոբյանը կարևորել է հասարակության համախմբվածությունը բանակի շուրջ եւ նշել, որ հայ զինվորը պարտադրեց բոլորին համախմբվել հայրենիքի շուրջ։ Ամեն մի քաղաքացի պետք է համարի, որ հայրենիքի հանդեպ իր պարտքի կատարումը դա պարտականություն է, ասել է նա. Հարկավոր է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կանխելու համար Ադրբեջանի անմարտկային գործողությունները։ Այս մասին ասված է ֆրանսիական քաղաքական գործիչների հայտարարությունում։ Միջազգային հանրության անտարբերությունից ոգեշնչված Ադրբեջանը նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ փորձեց ուժով վերադարձնել իր նախկին գաղութը։ Ռազմական գործողություններն ավարտվեցին անհուսալի հրադադարով։ Հարկավոր է նկատել, որ այդ մարտավարությունը ոչինչի չի հանգեցնի, քանի որ ուժերի հարաբերակցությունն ամփոփող մնաց։ Հիմա ով կարող է Ղարաբաղցիներից պահանջել վերադառնալ այն ռեժիմի կազմ, որը միայն մեկ բան է ցանկանում՝ ֆիզիկապես ոչնչացնել նրանց։ Ղարաբաղցիների համար անկախությունն ու հանրապետության ստեղծումը երբեք ինքնանպատակ չի եղել, այլ խաղաղ ու անվտանգ ապրելու միջոց։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է ճանաչվի, որպեսի Բաքուն դաթարի այդ երկրի չճանաչված լինելու հանգամանքը որպես առիթ օգտագործել խաղաղ բնակչության վրա հարձակվելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ։ 21-րդ դարում անիմաստ է բանակցություններ վարել առանց մի կողմի մասնակցության։ Վերադառնանք ուղակի երկխոսությանը, քանի որ ինչպես ցույց տվեց ապրիլի 5-ի հրադադարը, դա հնարավոր է Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև եւ միայն նրանց միջև։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին կոչ են կանում արագացնել հետաքննության համար հանձնաժողովի ձևավորումը, որը կհաստատի փաստերն ու կսահմանի պատասխանատվությունը։ Այդ ժամանակ հնարավոր կդառնա քաղաքական եւ իրավական պատժամիջոցներ սահմանել նրանց նկատմամբ, ովքեր սկսել են պատերազմը, ինչպես դա ընդունված է աշխարհում մի շարք այլ հակամարտությունների պարագայում, ասված է հայտարարությունում։ Ամերիկացի կոնգրեսական Ռոդ Այլենդից Ջիմ Լանգևինը դատապարտել է Ադրբեջանի հարձակումները Լեռնային Ղարաբաղի վրա, դրանք համարելով վտանգավոր եւ անխոհեմ, հաղորդում է Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը։ Կոնգրեսականի հայտարարությունում մասնավորապես ասվում է. Ես խորապես մտահոգված եմ Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող հակամարտությամբ, որը սպառնում է ոչ միայն հայ ժողովրդի անվտանգությանը, այլև տարածաշրջանի անվտանգությանը ընդհանրապես։ Հրադադարի համաձայնագրի այս աղաղակող խախտումը, որը հանգեցրել է զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց մահերի, ոչ միայն վտանգավոր է, այն նաեւ անխոհեմ է։ Ադրբեջանի ագրեսիան եւ հրետորաբանությունը պետք է անհապեղ անհապաղ կասեցվի, այնպես որ երկու կողմերը կարողանան հասնել հրադադարի ռեժիմի պահպանման եւ աշխատել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հասնելու ուղղությամբ։ Այսօր իրեն Արցախում են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բուժհաստատություններից, այդ թվում Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալից ժամանած բժիշկներ, բուժաշխատողներ։ Պատերազմի թեժ օրերին նրանք աշխատել են Արցախի տարբեր բժշկական հաստատություններում։ Լսենք Վարսիկ Հարությունյանին։ Ապրիլի 2-ից 6-ը Ստեփանակերտի եւ Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած մի խումբ բժիշկներ արտակարգ ռեժիմով էին աշխատում հանրապետության տարբեր հոսպիտալներում։ Բուժսարայության լեյտենանտ վնասվածքաբանության բաժանմունքի ավագ կոորդինատոր Աստեյան Ջանիբեկը այդ օրերին գործողվել էր Ջաբրայել պատերազմական ժամանակին բնորոշ իրավիճակ էր։ Վիրավորներ են վերում, զոհվածներ են վերում, ընդունում ենք տարբեր տեսակի հրազենային վիրավորումներ, ականապաթյունային վիրավորներ, բեկորային, գնդակային Կատարում ենք հնարավոր ամեն ինչ։ Պարվում էր հնարավոր ամեն ինչ, որ เป զի կորուստներ չլինեն։ Բուժարայության լեյտենանտը վստահեցնում է, որ Ջաբրայելի հոսպիտալը համալրված էր բժիշկներով եւ հագեցած բժշկական անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Այն հոսքը վիրավորների, որը որ եղել է, այդ հոսքի լրիվ անհրաժեշտ բուժօգնությունը, առաջի բուժօգնությունը ստացել է։ Ինչ վերաբերում է Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալի վնասվածքաբանության բաժանմունքում բուժվող վիրավորներին, ապա բժիշկ Աստեյանի խոսքով ծանր վիրավորներ չկան։ Բոլորի վիճակը գնահատվում է բավարար։ Զինվորները բավականին լավ են, ում հնարավոր է տեղում օգնություն ցույց տալ, տեղում օգնությունը ցուցաբերվում է, բոլորը ստանում են անհրաժեշտ բուժօգնությունը, ում էլ որ պետք է տեղափոխել հաջորդ этап, տեղափոխում են հաջորդ этап։ Այս բայդրության բաժանմունքում գտնվող բոլոր հիվանդները ստացել են իրենց անհրաժեշտ բուժօգնությունը ու գտնվում են բժշկական հսկողության պատմության ներքո։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Չորսօրյա պատերազմը նոր ավերածություններ է առաջացրել Արցախի սահմանամերձ գոտիներում։ Դուժել են ինչպես բնակելի տներ, այնպես էլ յենթակառուցվածքներ։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Վարչապետի գլխավորությամբ ստեղծված օպերատիվ շտաբն այս օրերին դժուժած բնակավայրերում գույքագրման եւ վնասների գնահատման աշխատանքներ է իրականացնում։ Դրան զուգահեռ նաեւ վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում, որոնց արդյունքում էլեկտրական հոսանքից զրկված մատաղիսում ու մարտակերտում վերահաստատվել է հոսանքի կայուն մատակարարում։ Ինչպես տեղեկացնում է Արցախի էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը, իրավիճակը նույնն էր նաեւ Արցախի հարավում, Հադրութում, Մարտունիում։ Այստեղ էլ հիմնականում վնասվել էին էլեկտրաէներգիայի բախշիչ ցանցերը։ Անվնաս չի մնացել նաև Ասկերանի շրջանում։ Ընդհանուր առմամբ հիմնական դժվարները եղել են Մարտակերտի շրջանի Մարտակերտ քաղաքը, Մադախիս, Թալիշ, Տոնաշեն, Անկաթաղ, Մարաղա, Նոր Մարաղա եւ այդ հատվածներում ասեմ, որ Արցախեներգոյի պատասխանատուները կարճ ժամկետում ժամերի ընթացքում Մարտակերտ քաղաքը վերականգնվել է եւ էլեկտրակայունությունը Էլեկտրական հոսանքի մատակարարումն, ինչպես նաև հերահաղորդակցության հնարավորությունն այս պահի դրությամբ վերականգնված է տեղեկացնում է էկոնոմիկայի նախարարը։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք օթարված կամ վերականգնման ենթակա աշխատանք եւ մատակարարում եւ թալիշում այսօր էլեկտրականությունը վերականգնված է գիտեն ինտերնետ կապը նաև մատավիս համայնքում է հասանելի հեռահաղորդակցության բնակավարում որովիցե անջատում խափանում չի եղել ընդհանուր առմամբ բնականոն ռեժիմով բոլոր ենթակառուցվածքները այս պայդույությամբ աշխատում են Այս օրերին ճշնամու հրետակոծությունից որոշ հատվածներում վնասվել են նաև գազատար խողովակները։ Ունեցել են երկու ոթար, երկուսն էլ ապրիլի 2-ին, մեկը Ասկերանի շրջանի Միրզաջանի Իվանյան Խաչվելուկում, մյուսը Մարտակերտ քաղաքում։ Ունեցել են գազի արտահոսք, բայց մի քանի ժամվա ընթացքում վերականգնվել է ոթարը եւ նույն օրվանից շարունակել են բնականոն գազամատակարարումը նշված համայնքներում։ Պատերազմական գործողությունները որևէ կերպ չեն խոչընդոտել տրանսպորտային ուղևորափոխադրումներին, բոլոր երթուղիներն աշխատել են հաստատված ժամանակացույցի համաձայն, տեղեկացնում է Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Խոսակցություններ կային, որ այս մոբիլիզացիայի ժամանակ խափանվել է տրանսպորտային ցանցը, ասեն որ իրականությանը դա չի համապատասխանում։ Մենք կանոնակարգված եղանակով իրականացրել ենք մեր արջեր դրված խնդիրները, զուգահեռ պահպանելով գրաֆիկով սահմանված տրանսպորտային կանավոր փոխադրումների ցանցը։ Բոլոր բնականոն ռեժիմով եւ Ստեփանակերտ քաղաքի ներքաղաքային եւ ներհանրապետական միջանրապետական երթուղիները սահմանված գրաֆիկով առանց խանգարումների մինչև օրս աշխատում։ Դրա հետ զուգահեռ մենք ապահովել ենք ամբողջ զորավարքի ընթացքում անհրաժեշտ մեքենաներով։ Օպերատիվ կերպով վնասները հնարավոր եղավ վերականգնել համակարգի աշխատակիցների կազմակերպված աշխատանքի եւ բարձր պատասխանատվության շնորհիվ, վստահեցնում է էկոնոմիկայի նախարարը։ Առանց որևիցե խոչապի մատնելու իրականացնում իրաց աշխատանքը։ Փաստորեն այսօր կարող ենք ասել, որ վերացվել են այս 4 օրյա պատերազմի բոլոր հետքերը, ձեր ենթակառուցվածքը։ Միանշանակ ես անձամբ եղել եմ բոլոր տարածքում եւ անձամբ եմ ծանոթացել կատարված աշխատանքների ընթացքին եւ այդ ցուցակը Ապրիլի 2-ին վերսկսված պատերազմական գործողությունների պատճառած վնասների չափն ամբողջությամբ առայժմ գնահատված չեն։ Օպերատիվ շտաբում ներգրաված տարբեր ենթակառուցվածքների մասով պատասխանատուններն այս օրերին շարունակում են չափագրումներն ու գույքագրումը, որից հետո միայն པարս կլինի վնասի ամբողջ չափը։ Առաջիկա օրերի ընթացքում կամբողջականացնենք եւ կներկայացնենք այս մի քանի օրվա ընթացքում ամբողջական թիվ վնասի չափով Նշենք, որ ճշտամու հրետակոծությունից տուժել են նաև հասարակական նշանակության շենք շինություններ, կրթօջախներ, բնակելի տներ։ Քաղաքաշինության ոլորտի մասնագետների կողմից չափագրումներից հետո կսկսվեն նաև դրանց վերակառուցման աշխատանքները։ Տուժած բնակավայրերի վերականգնման հարցում օժանդակելու պատրաստակամությունը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը։ Արցախի համապատասխան գերատեսչության տեղեկատվության համաձայն առաջիկայում կներկրվի շինանյութի եւ այլ անհրաժեշտ պարագաների առաջին խմբականակը։ Բել Լալալայան այսօր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության դերասկում սպասվում է անբավարար եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։